book twoเก้าสิบหก เดวเดิตเสคำสันธานสามเวสนิซีทรี ดิฉันจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง Ja ustajem čim budilnik zazvoni. ดิฉันจะง่วงนอนทันทีที่ดิฉันเริ่มเรียนหนังสือ Ja postajem umoran čim trebam učiti. ดิฉันจะเลิกทำงานทันทีที่ดิฉันอายุหกสิบ Ja prestajem raditi čim napunim 60. คุณจะโทรมาเมื่อไหร่ Kada ćete nazvati? ทันทีที่ดิฉันมีเวลา Čim budem imao slobodnog vremena? เขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลา On će zvati čim bude imao nešto vremena. คุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร่ Koliko dugo ćete raditi? ดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังทำได้ Ja ću raditi dok mogu. ดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังแข็งแรงอยู่ Ja ću raditi dok budem zdrav. เขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงาน On leži u krevetu umjesto da radi. เธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าว Ona čita novine umjesto da kuha. เขานั่งในผับแทนที่จะกลับบ้าน On sjedi u gostionici umjesto da ide kući. ่าที่ดิฉันทราบ บ้านเขาอยู่ที่นี่ Koliko ja znam, on stanuje ovdje. เท่าที่ดิฉันทราบ ภรรยาของเขาไม่สบาย Koliko ja znam, njegova žena je bolesna. เท่าที่ดิฉันทราบ เขาตกงาน Koliko ja znam, on je nezaposlen. ดิฉันนอนหลับเพลินมิฉะนั้นดิฉันก็จะตรงเวลา Ja sam prespavao, inače bih bio tačan. ดิฉันพลาดรถเมย์ไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลา Ja sam propustio autobus, inače bih bio tačan. ดิฉันหาทางไม่พบ ไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลา Ja nisam našao put, inače bih bio tačan.